السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد شكرا زوتين جما نزاكي الله سبحانه وتعالى وكتجالية تنا سيكو نجيني يا سيسي كويزا كل كربشا كوكيي الله سبحانه وتعالى na leo insha Allah taala tutakumbushana hadithi moja ambayo imepokewa na al-Imam At-Tabrani rahimahullahu tabarak wa taala asema mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokewa kutoka kwake ya kuwa if'alul khaira dahrakum fa inna lillahi nafahatun yusibu biha man yasha'u min ibadihi au kama qala alayhi salatu wassalam asema mtume sallallahu alaihi wasallama jitahidini kufanya mema jitahidini kufanya vitu ambavyo kwamba au amali ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala siku zote katika maisha yenu na hundo wasia wa Allah vile vile katika Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muslimu afakum waabudu Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote siku zozote lakini atukumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam lakin tukumbuke ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuna mawasim Allah akuna azman amakin kuna nyakati uh, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia kuwa ni nyakati za khairi nyakati ambazo kwamba thawabu ni maradufu nyakati ambazo kwamba nyoyo zina hamu ya kufanya ibada nyakati hizi special Allah subhanahu wa ta'ala huwajalia Allah subhanahu wa ta'ala huwajalia ziwapate miongoni mwa waja wake anaowataka mimi na wewe ndugu yangu leo ni miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia khairi na kuweza kuipata Ramadhan nyingine ni miongoni mwa watu ambao Allah amewajalia khairi kuweza kupata jumaa nyingine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ikiwa leo ni yomul jumaa lazima tujue kuwa ni katika mausim ambayo ni wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kukithirisha kumswalia kusema Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim mpaka mwisho wa dua al-Ibrahimiyah basi tusinyime nafsi zetu khairi tusijinyime khairi kwa sababu ikiwa wewe e, una fursa ikiwa wewe unafanya shughuli zako za hapa na pale ikiwa wewe uko barabarani watembea ikiwa uko ofisini mwako ni lipi la kuzuia wewe kuendelea kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam yaumul jumuah hii ni katika nafahat, ni katika mawasim, ni katika khairi aliyotupa Allah. Asabani Allah tabaraka wa taala wa iyak bihadha alkhair. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tuweze kupata khairi hii na tuweze kufikia siku ya leo basi tukithirishe ibada hii ambayo ametuhimiza nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallama katika khairi ya siku hii ni kukithirisha au kuisoma suratul kahf sura ya 18 katika katika eh, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala basi tusikose khairi hiyo na miongoni mwa khairi zingine nyingi na sunna nyingine kadha wa kadha ya yaumul jumuah na muhimu zaidi tuweze kufunga siku hii jioni baina al asr wal-maghrib kwa kuweza kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya dua tuki tukithirisha dua dua yaumul jumuah wakati huwa jioni ni dua ambayo yajibiwa ambayo iko na iko na iko na haraka ya kuweza kujibiwa na Allah je ikiwa leo ni siku ya Ramadhan wakati huo insha Allah Taala utakuwa katika siyam basi dua yako ni ina nafasi hata zaidi ya kuweza kujibiwa na Allah Subhanahu wa Taala namalizia na kauli ya Khalid bin Mi'dan rahimahullahu tabaraka wa Taala asema kama ilivyokuliwa katika hilyatul awliya ya Abi Nu'aym asema idha futiha li ahadikum babu khairin falyusri' ilayhi mmoja wenu anapojaliwa na kufunguliwa mlango wa khairi basi aweze kuukimbilia mlango huo fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu kwa sababu yeye hajui mlango huo itafungwa lini Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amekufungulia khairi katika dhikrullah kumtaja Allah kithirisha kumtaja Allah ikiwa Allah amekufungulia mlango wa kupenda swala basi shikamana na swala hiyo kithirisha nawafil ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupendekezea wewe kukithirisha dua huo ndo mlango ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia jitahidi katika mlango huo na kadhalika na kadhalika kila mmoja aone nafsi yake inapenda kufanya ibada gani basi hiyo ni huo ni mlango ambao Allah amekufungulia jitahidi katika mlango hiyo kama unavyojitahidi vile vile katika mambo mengine ambayo nafsi yako ina ugumu fulani ya kufanya Misho kabisa ndugu zangu, yoyote ambaye kwamba atajitahidi kupigana na nafsi yake, kufanya mujahada kwa kukaribisha kujikaribisha kwa Allah na kukimbilia mambo ya khairi pamoja na huku anajibidisha kuwa katika sunna kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira vile vile anajitahidi kuwafanyia wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala anavoweza katika maarufu ya aina yote ihsani ya aina yote basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia, atamjalia maghfira katika mwezi huu Allah atamjalia rahma katika mwezi huu Allah atastiri madhambi yake katika mwezi huu na Allah subhanahu wa ta'ala atamuokoa na moto wa jahannam na Allah subhanahu wa ta'ala atampa janna tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik na atujalie ni min ahli aljanna wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gato